40 skirsnis. Duktė akiplėšiškai pažiūrėjo į tėvą ir rodydama jam savo kurpės tarė. Galimas daiktas, kad aš ir nekvaila. Bet aš sakau, kad daugiau šitų kurpių nesiausiu, nes jų nenoriu. Su jomis nesveika, o be to man įgryso purvas. Baisiai išlykštų, kai padai visą kelią žliuksi, kliur, kliur, kliur, verčiau eiti basai. Tikra tiesa, atsakė tėvas švelnių tonu, kuris visai nesiderino su šiurkščiu merginos tonu bet kitaip tavęs neįleistų į bažnyčią, vargšai turi būti apsiavę. Basam nevalia eiti pas poną dievą, pridūrė jis tulžingai. Paskui grįžo prie jam rūpimo dalyko ir paklausė, ar tu tikra, visiškai tikra, kad jis atvyks? Jis man pridurmui važiuoja, atsakė jį. Vyriškis atsitėsi, jo veidas kažkaip iškilmingai nušvieto žmonelė, sužuko jis, ar tu girdi? To jau ateis filantropas, gesink ugnį motina apstulbusi nepajudėjo iš vietos. Tėvas žonglieriaus vikrumu pagrebė stovinti ant žydinio asotį numuštų snapelių ir šliukštelėjo vandens ant nuodegulių. Paskui kreipėsi vyresnėje dukterį, išdraskykė dėšiaudus. Duktė nieko nesuprato. Jis pats pagrebė kėdį ir kulnimi išmušė šiaudinį kėdės dugną. Koja perlindo keurai. Traukdamas kojas paklausė dukterį, ar šalta, labai šalta, sninga – Tėvas atsigrėžė jaunesnėje, kuri tūnojo guolėje prie lango ir sugriaudėjo. Vikrei, šalin nuo lovos tinginė, iš tavęs niekad jokios naudos. Išmušk vieną lango stiklą. Mergaitė virpėdama nušoko nuo lovos. Mušk stiklą, pakartojo jis. Mergaitė sustingo suglumusi. Ar tu girdi, ką sakau? Reikia tėvas, aš tau liepiau išmušti stiklą. Su kažkokiu išgastingu klusnumu mergaitė pasistėbė ant pirštų galų ir stuktelėjo kumšį langą. Stiklas suskambo ir šūkė žvangėdamos pabiro žemyn. Gerai, tarė tėvas. Jis buvo rimtas ir griežtas, tyriamų žvilgsnių greitai peržvelgė visus narvo užkampius. Atrodė, jog tai generolas duodas paskutinius įsakymus prieš kautines. Motina, kuri iki šiol dar nebuvo ištarusi ne vieno žodžio, atsistojo ir paklausė tokiu tęsimu, dusliu balsu, jog atrodė, kad jo žodžiai stingsta burnoje. Kągi tu čia su maniai, branguti, gul kilovą atšovė senis. Tonas buvo toks, kad prieštarauti jokių būdų nebuvo galima. Motina paklausė ir sunkiai virto į guolį. Tuo tarpu iš kampo pasigirdo kūkčiojimas. O čia dabar kas suriko tėvas? Jaunesnioji duktė iš tamsaus kampo, kur buvo įlindusi, atkišo savo krūviną kumštelį. Muždamas stiklą jį susižeidė ranką, tyliai verkšlendama jį prislinko prie motinos guolio. Dabar atėjo eilė motina, jie atsitėsė ir ėmė šaukti. Pats dabar matai. Prasimano visokių kvailysčių, per tavo langą jį susižeidė. Jo geriau, atsakė vyras, taip ir reikėjo. Ką tu sakai, jo geriau, vėl šaukė motina. Tylėk, panaikinu žodžio laisvę, pareiškė tėvas. Paskui jis atplėšė gabalą kilto nuo moteriškų marškinių, kuriais vilkėjo ir tuo skuduru greit apvituriavo krūviną mergaitės ranką. Tada patenkintas pasižiūrėjo į savo suplėšytus marškinius. Marškiniai taip pat tvarkojo tarėjais. Viskas atrodo kuo puikiausiai. Žvarbus vėjas švilpė langė ir veržėsi į kambarį. Iš laukos linko miglai ir skleidėsi kambaryje lyg kieno nematomi pirštai būtų kedenę vatą, apklodami viską balkšvus sluoksniu. Pro išmuštą langą buvo matyti sningant. Vakar grabnyčių saulės išpranašauto šaltis iš tikrųjų atėjo. Tėvas dar apžvelgė viską aplinkui, lyg norėdamas įsitikinti, ar nieko neužmiršo – Paėmė seną kastuvą, jis pelenais užbėrė šlapius nuodėgulius taip, kad jų visiškai nebuvo matyti. Paskui atsitiesęs ir nugaras išlės į žydinį tarį, dabar galime priimti filantropą. Aštuntas skyrius – Saulis spindulys lindynėje. Vyresnioji duktė priejo prie tėvo ir padėjo ranką ant jo rankos. Pačiupinė, kaip man šalta, pasakė jį. Didelio daikto, sakė tėvas, man dar šalčiau – Motina užsidegusi sušuko, na žinoma, tau visada visko daugiau negu kitiems ir blogiau negu kitiems. Užsičiaupk, tarė vyras. Ir taip dėptelį į žmoną, kad nuo nutilo. Lindinėje valandėlė buvo tylu. Vyresnioji duktė atsainiai krapštino skraistį savačios purvą, jaunesnioji tebe žliumbi. Motina apkabino jai rankomis galvą, bučiavo ir tyliai guodė. Balandėlė mano, viskas bus gerai, neverk, susimildama, nepykink tėvo – Priešingai jis užuko tėvą žliumpk, žliumpk, taip ir reikia. Paskui vėl kreipėsi į vyresnį. Tai ką, jo vis dar nėra, o jeigu jis netvažiuos, vadinasi veltui būsiu užgesinęs ugnį, išgrūdęs kėdės sėdynę, suplėšęs marškinius ir iškūlęs langą ir sužeidęs mažytę bamtelėjo motiną. Ar jūs žinote, kalbėjo toliau tėvas, kad šitoje velnio palėpėje šuniškai šalta? Na, o jei tas žmogus ims ir neteis, matai koks, dar jo reikia laukti. Jis sako savo, kągi, jie palauks, jie tam ir yra. Ah, kaip aš jų nekenčiu, su kokiu džiaugsmu, su kokiu malonumu, su kokiu smagumu ir pasitenkinimu įsmaukčiau tuos turtolius, visus turtolius. Tuos tariamus geradarius, tuos saldžiakalbių šventeivas, kurie eina klausyti mišių, elgesi kaip ilgas skverniai, šoka kaip ilgas skverniai, moko – seka ilgas kvernių pasakas, tarėsi esą už mūsų aukštesnė, ateina mūsų žeminti ir atneša mums drabužių. Jie vadina drabužiais karolius, kurie nevertinė keturių sų, ir duonus. Ne to man reikia, niekšų gauja. Man pinigų reikia, o pinigų jie niekados neduoda. Matot, jie sakot, mes juos pragersim, nes mes girtuokliai ir dikadoniai, o jie patys? Kasgi jie tokie ir kas anksčiau buvo? Vagys? Kitaip jie nebūtų pralobę. Ak, reikėtų suimti žmonių visuomenę už keturių kampų kaip staltėsi ir gerokai papurtyti. Viskas subirėtų galimas daiktas, bet tada bent niekas nieko neturėtų. Štai kokia būtų nauda. Bet kurgi jis dingo tas tavo šunsnukis ponas geradarys? Ar jis ateis galų gale? Ko gero, tas galvės dar adresą užmiršo, einu lažybų, kad tas senas asilas. Tuo momentu kažkas tyliai pasibeldė į duris – Vyriškis pašoko, pribėgo prie durų, jas atidarė ir žemai linkčiodamas su pagarbę šypseną sušuko. Prašom į vidų, ponė. Teikitės į vidų, gerbiamas geradary, ir jūs žavingo į panelę. Urkštynės durise pasirodė senyvo amžiaus vyriškis ir jauna mergina. Marijus nebuvo pasitraukęs nuo savo sekimo vietos. Ką jis pajuto šį momentą, žmogaus kalba apsakyti negalime. Tai buvo jinai. Kas yra mylėjęs, žino, kokia spinduliuojanti prasmė glūdi šiame trumpame žodelyje jinai. Tai iš tikrųjų buvo ji. Vos įžiūrėjo ją Marijus pro tą spindinti šydą, kuris taiga aptraukė jam akis. Tai buvo toji pati švelni būtybė, kurią jis buvo praradęs, toj žvaigždė, kuri jam šešis mėnesius švietė. Tai buvo tos pačios akis, ta pati kakta, ta pati burna, tas pats skaistus veidelis, kuris buvo jam dingęs ir palikęs jį patamsiuose. Išnykusi vizija vėl pasirodė pasirodė šioje tamsoje, šioje palėpėje, šitoje bjaurioje urkštynėje, šitame siaube. Marijus sumišęs virpėjo, kaip, nejaugi tai ji. Jo širdis taip plakė, jog jam akise temo. Jis jautėsi to jau pravirksęs, kaip? Jis pagaliau išvydo ją taip ilgai ieškojęs, jam atrodė, kad buvo praradęs sielą ir dabar ją vėl atgavo. Ji niekiek nebuvo pasikeitusi, tik atrodė truputį bliškesnį, Jo švelnų veidelį gaubė violetinio aksomo skribelaitį, jodi atlasiniai kailinukai dengė jos figūrą, iš po ilgos suknelės buvo matyti maža kojelį, apauta šilkinę kurpaitę. Su jie ir dabar buvo ponas Leblanas. Ji žengė keli žingsnius į kambario vidų ir padėjo ant stalo gana didelį ryšulį. Vyresnioji žondretų duktė pasitraukusi už durų, niūrių žvilgsnių žiūrėjo aksominės krybelaitę, į atlasinius kailinukus ir į žavų laimingą veidą. Devintas skyrius. Žandretas vos neverkė. Lindinėje buvo taip tamsu, jog įėjęs iš lauko žmogus jausdavosi pakliuvęs tarsi į rūsį. Taigi svečiai žengė nerištingai, vos išvelgdami duluojančius pavidalus aplinkui, o tuo tarpu rūkštynės gyventojai prie šios prieblandos pripratė puikiausiai matė lankytojus ir galėjo stebėti jų kiekvieną judesį. Ponas Leblanas prisartino prie tėvo Žandreto ir žiūrėdamas į jį savo gerų ir liūdnų žvilgsnių tarė jam. Pone, šitame ryšulyje jūs rasite naujų rūbų, koinių ir vilnonių apklotų. Mūsų angeliškas geradarys per daug mums geras, tarė žandretas, nusilenkdamas iki žemės. Paskui, kol lankytojai žiūrinėjo skurdžią jų buveinę, jis pasilenkė prie vyresniosios dukters ir greitai sušnipždėjo ją į jausį. Na, aš nesakiau atvilko išdėvų, o pinigų šnipšt, jie visi tokie. Beje, kaip aš pasirašiau laiškę šitam kvailiui? Fabantų, atsakė duktė, dramos artistas, puiku. Žandretas pasiteiravo pačiu laiku, nes tą akimirką ponas Leblanas atsigrėžė į jį ir tarė su tokia išraiška, lyg stengtųsi prisiminti pavardę. Matau, kad jūsų padėtis tikrai pasigailėtina, ponė Fabantų, greitai pridūrė Žandretas. Ponas Fabantų, taip tiesa atsimenu – dramos artistas ponė, kuris kitados džiaugiasi sėkme. Dabar Žandretas matyt nutarė, jog bus atėjęs metas atakuoti filantropą. Jis užšuko tokiu balsu, kuriame skambėjo ir mugės fokusininkų išdidumas ir pakelės Elgetos nusižeminimas. Aš talima mokinys, ponė, aš talima mokinys, kadais ir man buvo nusišypsojusi laimė dėja, dabar atėjo eilė vargui. Pats matote gerą darį, nėra nei duonos, nei ugnies, Mano nelaimingi vaikučiai turi šalti, vienų viena kėdė ir ant to sėdėti negalima. Išmuštas langas ir tokiu oru žmona patale serga, vargšė moteriškė, tarė ponas Levlanas. Dukrelė sužeista, pridūrė Žandretas. Kai įėjo svetimi žmonės, mergaitė užmiršo savo skausmą ir nustojo kukčioti, netitraukdama akių nuo panelės. Verggi, rėk, pašnipždomis tarė jai žondretas ir įgnybo ją įskaudamą ranką. Viską padarė taip vikriai kaip tikras fokusininkas. Mažiūrė garsiai pravirko. Žavioji mergina, kurią Marijų širdyje vadino savo Ursule, greitai priejo prie jos ir tarė, vargšė mergaitė. Pažvelkite, mielą panelę, kalbėjo toliau žandretas, jos visa plaštaka krūvina. Įvyko nelaimingas atsitikimas su mašina, prie kurios įdirba už šešis sų per dieną. Galimas daiktas, kad reikės jai nupjauti ranką. Tikrai susirūpinęs paklausė senasis ponas. Mergaitė patikėjusi šiais žodžiais vėl ėmė pastriubom raudoti. Deja taip, gerbiamas geradary, atsakė tėvas. Jau kiek laiko žandretas keistai žvilgčiojo į filantropą. Kalbėdamas jis atidžiai jį tyrė, lyg stengdamasis ką atsiminti. Staiga nutiko jas momentą, kada svečiai sužuojauta klausinėjo mažiulę apie jos užeistą ranką, jis priejo prie žmonos, kuri gulėjo lovoje, nutaisiusi kvaišą ir liūdną miną ir greitai jai sušnipždėjo. Gerai įsižiūrėjo kitą žmogų. Paskui atsisuko į poną Leblaną ir graudžiai skundėsi toliau. Matot, ponė, visas mano apsivilkimas žmonos marškiniai ir dar visiškai suplyšė žiemos vidury. Aš negaliu niekur išeiti, nes neturiu švarko. Jei turėčiau bent kokį švarkelį, tai nueičiau pas panelę Mars, kuri mane pažįsta ir labai man palankiai. Ar ji vis dar gyvena Turdedamo gatvėje? Matot, ponė, mes drauge esame vaidinę provincijoje – aš su ją dalyjausi laurus. Selimena man padėtų, ponė, Elmira duotų išmaldą Belizarui, bet aš nieko neturiu. Ir namuose ne vieno sū žmona serga, ir ne vieno sū duktė pavojingai sužeista, ir ne vieno sū. Žmona kankina dusulio priepuliai. Toks jau jos amžius, bet to ir nervų sistema pakrikusi, jai reikalinga priežiūra ir dukreliai taip pat, o gydytojas, o vaistininkas, ko užmokėti, ni vieno lijaro – Pone, aš atsiklaupčiau ant kelių prieš dešimties sų monetą. Štai iki ko nusmuko menas. O ar jūs žinote, žavioji panelė, ir jūs kilne širdį globėjo, ar žinote jūs žmonės, sklidini dorybės ir gerumo, kad mano vargšė duktė eina melstis į tą pačią bažnyčią, kurios papošalas esate jūs ir kiekvieną dieną jūs regi. Mata savo dukrelės auklių šventajame tikėjime, ponė. Aš nenorėjau, kad jos eitų į sceną. Žiūrėkit man palaidūnis. Tegu tik jūs išklysite man iš kelio, aš nemėgstu jokauti. Aš joms nuolat kalu apie garbę moralę, dorybę. Prašom jas paklausti. Tegul eina tiesių kelių, jos turi tėvą, jos ne iš tų nelaimingųjų, kurios pradeda gyvenimą be tėvų, o baigia tuo, kad ima draikyti su visais. Niekino mamzelė virsta visiems priklausančio madam, po šimts. Šito nebus fabantų šeimoje. Aš tikiuosi jas darbingai išauklėti, kad užauktų doros, kad užauktų geros ir kad tikėtų Dievą po šimts. O ar jūs žinote, ponė garbingasis ponė, ką ruošia man rytojaus diena? Rytoj, atseit vasario ketvirtą dieną, nelemta man diena paskutinis terminas, kurį man paskyrė šeimininkas. Jeigu šį vakarą aš nesumoku, rytoj mano vyresnioji duktė, aš Mano karščiuojantį žmona sužeistas kūdikis, mes visi keturi būsime iš išvaryti, išmesti laukį, gatvę, į bulvarą, po atvirų dangum, į lietų, į sniegą, štai kaip ponė. Askolingas už keturis terminus, už visus metus, iš viso 60 frankų. Žandretas melavo, mokestis už metus te buvo 40 frankų, bet jis negalėjo būti skolingas už keturis terminus, nes dar nepraėjo ne šeši mėnesiai, kai Marijus užmokėjo už pusmetį. Ponas Leblanas įsėmė iš kišenės penkis frankus ir padėjo ant stalo. Žandretas suspėjo burptelti jausi savo vyresniai dukteriai. Niekšas, ką aš veiksiu su tais penkiais frankais. Jie man netlygins nei už kėdę, nei už lango stiklą. Daryk, kad nori išlaidas. Tuo tarpu ponas Leblanas nusisiautė savo platų rudą redingotą, kurį vilkėjo viršum mėlyno redingoto, ir jį užmetė ant kėdės atlošo. Ponas Fabantų tarė jis, aš čia turiu tik penkis frankus, bet aš dabar palidėsiu namo savo dukterį, o vakare vėl ateisiu pas jūs, juk jūs turite sumokėti šį vakar. Žandreto veidė atvykstelio keista išraiškai, jis gyvai atsakė, taip gerbiamas ponė, aštuoniomis turi būti pas namo savininką, aš čia būsiu šešiomis ir jums atnešiu tuos šešiasdešimt frankų. Gerbiamas geradarį, entuziastiškai sušuko Žandretas ir tyliai pridūrė, tik įsižiūrėk į gerai žmonelę. Ponas Levlanas vėl paėmė už parankės gražiąją merginą ir žengė į duris. Iki pasimatymo šį vakar mano bičiuliai tarys. Šešiomis, dar paklausė žandretas, lygiai šešiomis. Tuo momentu vyresniai žandretų dukteriai krito į akį svečio paliktas ant kėdės apsiaustas. Pone tarė, jūs užmiršote savo redingotą. Žondretas metė į dukterį grėsmingą žvilgsnį ir užčiai patraukė pečiais. Ponas Leblanas atsigrėžė ir šipsodamas įstarė. Neužmiršau, aš jį palieku. O mano globėjau, sušuko Žondretas, mano kilnusis geradary, aš nebesulaikau ašarų, leiskite jūs palidėti iki fiakro. Jeigu jūs norite eiti, kalbėjo toliau ponas Leblanas, apsivilkite šito apsiaustu, laukia iš tikrųjų labai šalta. Žondretui nereikėjo dusyk sakyti, jis kaip mat apsivilko ruduoju redingotu. Visi trys išėjo Žondretas prieš akiją, o paskui jį lankytojai. Dešimtas skyrius – samdomųjų kabrioletų tarifas – 2 frankai už valandą. Nors visa ši scena vyko prieš Marijos akis, jis po teisybėje nieko nematė. Jo žvilgsnis visą laiką buvo įsmeigtas į jaunąją merginą, o širdis tarytum pagavo ją – ir visą ištisai apglėbė, lik tikina įžengė į lindynę. Per visą tą laiką, kol ji čia buvo, jo neapleido ta ekstazijos būsena, kada žmogus nesuvokė materialinio pasaulio ir jo siela susitelkė į vienų vieną tašką. Jis kontempliavo ne merginą, bet šviesą su atlasiniais kailinukais ir aksominė skrybelaitė. Jeigu kambaryje būtų pasirodžiusi Sirijaus žvaigždė, ji nebūtų taip jo apakinusi. Kai jaunoji mergina atrišinėjo savo ryšų lydėsti rūbus ir aplotus, sužuojautą klausinėjo sergančią motiną ir meiliai kalbino sužeistąją mergaitį, jis gaudė kiekvieną jos judesį, kiekvieną žodį. Jam buvo pažįstamos jos akys, kakta, jos grožis, figūra ir eisena, bet jis nežinojo, kaip skamba jos balsas. Kartą Liuksemburgo sodėjais tarėsi nugirdęs keletą jos pasakytų žodžių, tačiau tuo nebuvo visiškai tikras – Jis būtų atidavęs dešimt savo gyvenimo metų, kad tik išgirstų, kad galėtų įsidėti į širdį jos balso muziką. Tačiau viską užgoži graudingi žondreto skundai ir pompastiškos tirados, kurios erzino Marijų ir temdė jo susižavėjimą. Jis netitraukė nuo jos akių, jam sunku buvo tikėti, kad tikrai mato tą dievišką būtybę šioje šiurpioje lindinėje tų šlykščių padarų tarpe. Jis tarėsi matas rūpužių apsuptą kolibrį. Ja išėjus Marijų perėmė vienų vienas troškimas sekti paskui ją, eiti jai įkandin, nepaleisti jos iš akių, kol sužinos, kur ji gyvena, kad tik vėl jos neprarastų po to, kai taip stebuklingai atrado. Jis nušoko nuo komodos ir pasigribė skrybelę. Stvėrė durų rankiną ir buvo jau beinas, tik staiga jį sulaikė viena mintis. Koridorius ilgas, laiptai status – Žandretas plepus, todėl ponas Leblanas be abejo dar nebus įlipęs į karietą, jeigu jis koridoriuje ar laiptose atsigręžtų – ir šiuose namuose pastebėtų Marijų, tai aiškus dalykas jam galėtų kilti įtarimas ir jis pasistengtų vėl iš jo ištrūkti, o tuomet viskas vėl būtų baigta. Ką daryti? Gal kiek palaukti, bet kol jis lauks, vežimas gali nuvažiuoti. Marijus vyravo, nežinodamas, ko griebtis. Pagaliau surizikavo ir išėjo iš kambario. Koridoriuje jau nieko nebebuvo, jis nubėgo prie laiptų, nieko nebuvo nei laiptuose. Jis greitai nulipo žemyn ir pasiekė bulvarą lygiai tuo momentu, kai fiakras pasuko už pty bankyje gatvės kampo ir nudardėjo atgal į Paryžių. Marijus leidosi tą pačią kryptimį. Pasiekęs bulvaro kampą, jis vėl pamatė fiakrą greitai važiuojantį žemyn muftaro gatve. Fiakras buvo jau labai toli ir jo pavyti jokių būdų nebuvo galima. Ką daryti, bėgti iš paskos? Neįmanoma, antra vertus važiuojantį į fiakrų tikrai pastebėtų žmogų galbūt rūkščiai slekinti paskui – ir tėvas jį pažintų. Šią akimirką Marijui nusišypsojo negirdėta laimė. Bulvaru važiavo laisvas, samdomasis kabrioletas. Daug galvoti nebuvo ko, reikėjo tik šokti į kabrioletą ir dumti paskui fiakrą. Veiksminga, patikima ir nepavojinga išeitis. Marijus davė ženklą vežikui sustoti ir sušuko jam valandai. Marijus buvo be kaklaryšio, vilkėjo senų šiokiadienių švarku, kuriam trūko sagų, Jo marškinių krūtinė vienoje vietoje buvo įplėšta. Vežėjas sustojo, mirktelėjo akim, ištėsi į Marijaus pusę kairėje ranką ir reikšmingai patrynė smilių sunykščių. Kas yra, paklausė Marijus. Užmokėkit iš anksto, atsakė vežikas. Marijus susigrėbė, kad prie savęs te turi tik 16 sų. Kiek, paklausė jis, 40 sų. Užmokėsiu, kai grįšime. Vežikas užuot, ką atsakė, ėmė švilpiniuoti dainušką apie lapą lysą ir suplakė arklį. Marijus suglumė žiūrėjo į tolstantį kabrioletą. Dėl 24 sų, kurių jam pritrūko, jis turi prarasti savo džiaugsmą, savo laimį ir meilę. Jį vėl apgaups naktis, buvo praregėjęs ir vėl taps neregiu. Jis su širdgėlai ir nėra ko slėpti su didžiu apgailestavimu galvoja apie tuos penkis frankus, kurios tą patį rytą davė nelaimingai mergiotėjai. Jeigu jis dabar turėtų tuos penkis frankus, tai įsigelbėtų, atgimtų, ištrūktų iš skaistyklos ir pragaro, įsilaisvintų iš vienatvės, iš maudulio, iš sielos gedulo. Jis vėl sumekstų juodą savo likimo siūlą su nuostabia auksinė gyja, kuri ką tik šmėstelio jam prieš akis ir vėl nutrūko. Jis grįžo į palėpę visiškai nusiminęs. Marijus būtų galėjęs pasiguosti tuo, kad ponas Leblano žadėjo sugrįžti vakare – ir kad dabar reikia tik geriau pasiruošti įsekti, tačiau jis buvo taip paskendęs kontempliacijoje, kad vargu ar ką nors girdėjo. Tuo momentu, kai Marijus jau buvo bekopęs laiptais aukštyn kitoje bulvaro pusėje prie mūrinio aptvaro palei gobelenų užkardo gatvę, jis pamatė žondretą apsivilkusi filantropo apsiaustu ir besikalbantį su vienu iš subjektų, kurių veidai kelia nerimą ir kuriuos įprasta vadinti užkardų valkatomis – Tai tokie žmonės, kurių išvaizda dviprasmiška, o kalba įtartina, lyg jie ką nors piktą galvotų. Paprastai jie miega dieną, todėl reikia manyti, kad darbojasi naktį. Nors markiai snigo, abu vyrai išnekučiavusi ramiai, stovėdami ir tikriausiai būtų patraukę policininko dėmesį, bet Marijus tik probėgšmais juos te pažvelgė. Tačiau nors ir apimtas kausmingų minčių, jis nejučiom pagalvojo, kad šis užkardų valkata, su kurio kalbasi Žonbretas, panašus į vieną žmogų vardu Kablys, kitai pavasarinis, dar kitai Bigrenailis, kurį jam kartą buvo parodęs Kurfeirakas ir kurį kvartale visi laikė labai pavojingų naktibaldą. Anoje knygoje jau buvo minimas šio vyro vardas. Šisai Kablys, kitai pavasarinis, dar kitaip Bigrenailis vėliau figuravo keliose kriminalinėse bylose ir pelnė garsaus apgaviko vardą. Dabar jis be buvo tik apsukrus apgavikas. Atminimas apie jį yra išlikęs ir iki šiandien banditų ir plėšikų tarpe. Pastarojo viešpatavimo metu jis buvo sukūręs ištisą mokyklą ir vakarais prieblandoje tą valandą, kada žmonės šnipždasi susibūrė kruvon, apie jį eidavo kalbos forso kalėjimo požymyje. Tame pat kalėjime lygiai toje vietoje, kur po patruliniu takeliu eina nešvarumų kanalas – kuriuo 1843 metais 32 kaliniai dienos šviesoje įvykdė negirdėtą pabėgimą, ant akmeninės plokštės uždarančios nutekamą į kanalą buvo galima perskaityti jo vardą – kablys, jo paties akiplėšiškai išbraižyta sienoje prie pat patrulinio takelio per vieną mėginimą pabėgti. 1832 metais policija jau sekė jį – nors jokiame rimtame žygyje jis dar nebuvo pasireiškis. Vienuoliktas skyrius skurdas siūlo savo paslaugą sielvartui. Marijus lietų žingsnių užlipo lūšnos laiptais. Jau buvo bežengęs į savo kamarėlę, kai pastebėjo koridoriuje iš paskos einant vyresnė žandreto dukterį. Jam buvo labai apmaudu matyti šią mergiotę, nes juk tai ji turėjo tuos jo penkis frankus – Bet dabar jau vėlų juos iš mergiotės atsiimti, kabrioletas nuvažiavo ir fiakro nebepavysi. Bet to mergiotį jų negražintų. Taip pat būtų bergždžias darbas ją klausinėti, kur gyvena, ką tik juos aplankiusiai žmonės, tikriausiai ir pati to nežinojo. Jeigu Fabantų pasirašytas laiškas buvo adresuotas ponui Saint-Jacques du Opa bažnyčios slapdariui. Marius įėjo į savo kambarį ir pastumė duris. Bet duris nesidavė uždaromos – Jis atsigrėžė ir pamatė, kad jas laiko kažkieno ranka. Kasgi čia dabar klausė jis, kas ten? Tai buvo Žandreto duktė. Čia jūs, beveik atžariai sušuko Marijus. Vėl jūs, ko jums iš manęs reikia? Jie atrodė susimaščiusi ir nieko neatsakė. Nežymės nebebuvo to pasitikėjimo savimi, kuriuo ji nustebino Marijų šį rytą. Į kambarį jį nėjo, bet stovėjo koridoriaus prievalandoje ir Marijus ją matė pro praviras duris. Ar atsakysite ar ne? Vėl paklausė Marijus, ko jūs iš manęs norite? Ji pakėlė į jį blausų žvilgsnį, kuriame lyg buvo įsidegusi kažkokia neriški švieselė ir tarė jam. Pone Marijau, jūs toks nusiminęs, kas jums yra? Man? Paklausė Marijus, taip, jums, nieko. Vis dėlto kažkas yra? Ne. O aš jums sakau, yra. Palikite mane ramybėje. Marijus vėl pastūmė duris, bet jinai jų nepaleido. Klausykit, jūs bereikalo taip elgėtis, tarė jį. Jūs neturtingas, bet buvote geras šį rytą. Būkite geras ir dabar. Jūs man davėte pinigų maistui, dabar pasakykite, kas jums. Jūs turite kažkokią širdgėlą, juk aiškiai matyti. Aš nenoriu, kad jūs turėtumėte širdgėlą. Ar negalim jums kuo padėti, ar negalėčiau jums kuo praversti, aš jūsų paslaugoms. Aš neklausinėjau jūsų paslapčių, neprašau man jų pasakoti, bet šiaip ar taip galiu būti naudinga. Galiu jums padėti, nes juk padedu tėvui. Jei reikia nunešti kam laišką, peiti namus nuo vienų durų prie kitų, sužinoti adresą, ką nors pasiekti, aš tam tinku. Tai va, jūs ramiai galite man viską pasakyti, aš nueisiu ir pasišnekėsiu, su kuo reikia. Kitą kartą pasikalbi su žmogumi ir viskas susitvarko. Aš pasiruošus jums patarnauti. Marijui šovė į galvą mintis, juk žmogus nepaniekina nei mažo šakelis, kada jaučia, jog to jau kris. Jis priejo prie žandretų dukters ir tarė jai, klausyk, Jos akis tvykstelėjo džiaugsmu ir ji pertraukė jį. Taip, taip, sakykite man tu. Taip man geriau patinka. Gerai, kalbėjo toliau Marius. Tu čia atvedėjai tą seną į poną su dukrele. Taip. Ar žinai jų adresą? Ne. Tai sužinok man jį. Pralinksmėjęs mergino žvilgsnis vėl pasidarė liūdnas. Tai šito jums reikia, paklausė jį. Taip. Ar jūsų jais pažįstamas? Ne. Kitaip sakant, gyvai kalbėjo mergina, jūsų jie nepažįstamas, bet norite susipažinti. Tone, kurio pasakė jie, vietoje jis buvo, jūs tik kažkas reikšmingo ir aitraus. Tai kaip galėsi ar ne, paklausė Marijus, sužinoti jums gražiosios panelės adresą? Ir vėl žodžiuose gražiosios panelės nuskambėjo kažkoks Marijų nemalonus niuansas. Jis atsakė, argi tai svarbu, tėvo ir dukters adresą, žodžiu jų adresą. Ji atidžiai pažiūrėjo į jį. O ką man už tai duosite? Ką tik panorėsi, ką tik panorėsiu? Taip, jūs turėsite adresą. Ji nuleido galvą, paskui staigi judėsi uždarė duris. Marijus paliko vienas. Jis susmuko kėdėje, atsirėmė alkūnėmis į lovą ir, nuleidęs galvą, lyg apsvaigęs paskendo mintyse, kuriuose negalėjo susigaudyti. Visa, kas įvyko nuo ryto, angelo pasirodymas, jo išnykimas, žodžiai, ką tik ištarti šio pasigailėtino padaro, mažytis vilties spindulėlis, blykstelės begalinėje neviltyje, viskas raizgėsi jos smegenyse. Staiga jo susimastymas buvo grubiai nutrauktas. Jis išgirdo garsų ir šaižų žandreto balsą, tariantį žodžius, kurie nepaprastai jį sudomino. Aš tau sakau, kad esu to tikras, aš jį pažinau. Ką turėjo galvoje Žonbretas? Ką jis pažino? Pona Leblaną? Jo ursulės tėvą ar galimas daiktas? Argi Žonbretas jį pažintų? Nejau Marijus taip netikėti ir greitai gautų visas žinias, be kurių jo gyvenimas jam tapo toks juodas. Argi jis dabar sužinos, ką myli, kas toji mergaitė, kas jos tėvas? Argi dabar pagaliau įsisklaidys toji tirštami gama, kuri juos dengia? Atsiskleis tasai šydą, įdą, įdą, dėdą. Jis neužlipo, bet veikiau šokte užšoko ant komodos ir užėmė savo vietą prie slaptojo langučio pertvaroje. Jis vėl matė žondretų lindynės vidų.